Tolteki Pirms vairākiem tūkstošiem gadu Meksikas dienvidu daļā dzīvoja viedie, ko dēvēja par toltekiem. Antropologi toltekus uzskata par tautu vai pat rasi, bet patiesībā tolteki bija zinātnieku un mākslinieku sabiedrība, kas apguva un turpināja savu senču mācību un rituālus. Skolotāji Naguals un viņu mācekļi apmetās senajā piramīdu pilsētā, Teotivakanā netālu no mūsdienu Mehiko. Vietām, par kuru saka, ka tur cilvēks kļūst par dievu. Pēdējās tūkstošgadas laikā Tolteka skolotāji bija spiesti slēpt savu senču mācību. Eiropiešu iebrukums un vairāki mācekļi, kas nelietīgi izmantoja savas spējas, radīja vajadzību slēpt mācību no tiem, kas nebija gatavi to pienācīgi izmantot vai no tiem, kuri, lai panāktu savu, varēja to izmantot ļaunprātīgi. Par laimi vairākas skolotāja dzimtas nosargāja ezotērisko tolteku mācību un nodeva to nākamajām paaudzēm. Simtiem gadu tā slēpās zem slepenības plīvura, taču seni pravietojumi vēsta, ka reiz pienāks laiks, ka to atkal vajadzēs atdot cilvēkiem. Skolotājs no ērgļa bruņinieku cilts Migels Rīs ir gatavs atklāt mums varano tolteku mācību. Tolteku mācība balstās uz tās pašas pamatpatiesības, kurā meklējamas arī citviet pasaulē sastopamo ezotērisko tradīciju saknes. Nebūdama reliģija, tā tomēr godina ikvienu, kas jebkad uz šīs zemes sludinājas garīgumu. Tā skar arī garu, bet visprecīzākais tās raksturojums ir dzīvesveids, kas ved uz laimi un mīlestību